Pelopso Chiam Zeuso sendis Tantalon en la ombra regnon, la regia trono estis seneregento. La iuna Pelopso grimpis sur gin, sed li ne regis dum longa tempo. La regio de la naibara lando avidis la tresoroin de Tantalo Li invadis la landon cae forpelis Pelopson el la regia palazzo. Pelopso cum sia fide la servisto eg voiacis. Ili migris tium longe cis ili alvenis en grec landon. Ili vagis tra miserae regionoi quia la campoi productis nur shtonoin cae tra riccae urboi cum blancae domoi cae marmorae sculptajoi. Iu vespere ili staris antau la forticae muroi de granda urbo. Ili pasis tra la urbo pordego, cae sercis tra nocteion. Sub la lastai radioi de sub iranta suno, ili atingis la regian palazzon. Sed cium ili rigidigis ce la rigardo, Cio presentis sin al ili. Antau la palazzo staris dectri palisoi, Cai surciu estis picita homa capo. Oldulo proxime haltis, Observis ilian teruridion, Cai parolis al ili. Vi miras, chu? Li diris. Ciuici mortis pro ununura profetajo, — Mi ne conas Dion, quiu povus profeti tial cruele, objetis Pelopso. La morto do shainas alvi cruella, ciù? diris ridete, cae bon core la oldulo. — Set ancau al mia regio gi shainas cruella, cae tial li prefere mortigas an statau permessis sian murdigon vi parolas kiel oracolo, kiel pitia, diris chagrenite la servisto al la oldulo. Preferet diru al ni recte, pri kio temas en via urbo. La parolema oldulo capiesis, cae comensis paroli. Cie ni, en la regiono Pisa, regas regio oino maos li havas belan filinon, hipodamo. Oinomaos iam pridemandis la oracolon pri sia sorto, cae ricevis la sequan respondon. La viro, kiu edzinigos vian filinon, estos la causo de via morto. Kiu en tiu caso ne timus pri sia vivo, ancau oinomaos stimas. Tial li devigas ciun, ciu aspiras edzinigi la belan hipodamon pri vet concurso. La concurso estas el batalata per cevalo charoi. Oinomaos havas cevaloin, ciui estas pli rapidae ol la nordovento al la edzic aspiranto li donas antau etson. Li ec oferas ancorau a Zeuso, cae nur poste comenzas la persecutadon de la fremdulo. La concurs distanzo guidas el Pisa al la altaro de Posidono ce la istmo de Corintio. Se la exige mulo, la unua al Venus, li raitus et zinigi Sed se oinomaos atingos la edzic aspiranton antau la celo, li raitas traborilin per lanzo. Gis nun la regio ciun atingis antau la celo. La capoi sur la palisoi estas la capoi de la edzic aspirintoi. La regio per tio volas fortimigi ciuin, ciui audazas entrepreni la concurson. Cai eble li successas. Iam de longe neniu plu annuncigis. Tion mi povas imagi, diris la servisto de Pelopso. Pri sia vivo ciu devas attenti. Se oni perdas gin, oni gin ne retrovos. La pripensema pelopso silentis. Vi certe venis de tre mal proxime, diris la oldulo, esploreme rigardante pelopson cae la serviston. Se vi sercias tranocteion, mi povos offerti al vi mian gast amicetson. Ču vi audas, mastro, turnis sin la servisto plesuregite al Pelopso. Ni baldau riposos. Pelopso interrompis sia in pensoin, cae la tuta triopo iris alla la domo de la oldulo. En tiu nocto Pelopso ne povis endormigi. Lištel iris el la domo, cae stranga sopiro tiris lin alla la regia palazzo. Sur la firmamento schwebis alta cae blanca luno, la palazzo brilis en la luna radioi, cae la palisoi, cun la capoi de la malbeatae malfeliciuloi jetis longain tristain ombroin. Pelopso provis imagi Ciel aspectas tiu hipodamo? Por ciu tiom da viroi donis sian vivon? Tiu momente malfermigis detto en la palazza muro cae aperis knabino en malhela vesto. Pelopso cascis sin post mura elstarajo cae observis sin. Sia bella pala visaggio concuris per bellezzo cun la brila steloi en la firmamento. Si circau iris la palisoin, cae gemis profunde. Poste si mal aperis sur la sama pado, sur ciu si venis. Excitite de sia stranga travivajo, Pelopsore iris ala latranocteio, cae turniciadis gis la mateno sur sia cusceio.